ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهاديا للبشرية أجمعين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإخلاص وإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Ve kulle bid'atin dalale. Ve kulle dalaletin finnar. Bugün iman dersinin 132. dersindeyiz. İmanın rükünlerindeydik. O da 5. rükün ahiret gününe iman. Olarda da 40. dersteyiz. Ahiret gününde iman da imanın şartlarını e, pardon imanın ahiret alametlerini, ahiret gün alametlerini zikrediyorduk. Küçük alametleri. Orada da dördüncü fitnenin ortaya çıkması. Onda da dördüncü fitnedeyiz. Bir, iki, üç, dördüncü fitnedeydik. Birinci fitne, fitne doğudan sonra Hazreti Osman Sonra Cemel bugün Sıffin vakiası. Sıffin ve ma edrake ma Sıffin. Bir bilseniz bu Sıffin vakiası nedir? İnsan hakikaten içi çizliyor. Bu Sıffin vakiasını duyarken. Yani yer üzerinde birinci kuşak, ördeş kuşakta ihtilaf çıkmıştır. Bu da Allah'ın bir rahmetidir. Bu da Allah'ın bir rahmetidir. İçi şikir rahmeti tecelli ediyor burada. Bir, başka bir fırkalara bakıyoruz. Bid'at fırkalarına. Masum, ismet sahibi olan Resulullah dostları kabul ediyorlar. Ne kadar hata oluyor? Yani Resulullah'ın ehli beyti hata yapmaz diyorlar. O zaman insanı beşerlik seviyesinden çıkartıyorlar. İçi rahmettir. Allah Teala bu ihtilaflarda, bu fitnelerde bize öğretiyor ki innehu bir insan ne kadar evliyaullah olsa velev ki Resulullah'ın telebesi olsa velev ki birinci kuşak olsa örnek olsa bu dinin masum değil, melek değil. Sonuçta insandır. İttir, kemiktir, akıldır, mantıktır, imtihana abidir. Eğer eğer ihtilaf te insan hataya düşmeseydi bu Allah'ın fıtratına aykırıdır arkadaşlar. Onun için bu ehli bid'at ehli bid'at ne kadar bid'at olduğu nereden ortaya çıkıyor? Allah subhanehu teala babamızı eliyle yarattı. Ona ruhundan üfledi, cennetine bıraktı. Bundan daha büyük bir ikram var mı? Hiç kimseye bu ikramı yapmamış Rabbil Alemin. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem. Adem ve Adem onu ikram ettik. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى مِمْ عَلَى مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Ne kadar yaratık yarattık, varlıklar yarattık, hepsinin de en faziletlisini kıldık. Elinle yarattı. Kimseyi Allah Teala eliyle yaratmamış. Hazreti Adem'i yarattı. Babamız. Ruhundan üfledi, cennetine koydu. Ama Hazret Adem ne yaptı? Hata yaptı. Gördün mü? Hata yaptı. Onun için sahabeyi tenkit eden babamızı tenkit etsin. O da hata yaptı. Demek ki bu dünya imtihan tarlasıdır. Biz bu musibetleri, bu fitneleri okumuyoruz. He? Bize ne olsun? Şey alalım. Bundan zevk alalım. Yani buna bakalım. ya bundan ders çıkartalım. Bu fitneler derstir. Hele birinci kuşakta olsun. Onun için bu fitnelerin önemi nedir? Bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Bu imtihan bir insanları ayırma dünyasıdır. İyi ile kötü temhis, eleme dünyasıdır. Süzülme dünyasıdır imtihandır. Terleyeceksin, sonucunu iyi alacaksın. Terlemeden kopya çekemezsin. Bu imtihanlarda kopya yoktur. Neysin o. Evet. Bunu bildikten sonra biz bunları okurken içimiz kan ağlıyor. Neden ağlıyor? Allah'ın allahları, en sevgili kulları aralarında ihtilaf geçmiş. Kanları dökülmüş. Ama kan ağlıyor burada kalsa evet imanımızı arttırır bu. Ama kalmaması lazım. Nerede aktarmamız lazım? Bunu güncel hayatımıza çevirmemiz lazım. O da nedir? Bu sahabelerin ihtilafını gördükçe şeytan nereden giriş yapmış? Aynen girişleri bize yapmasın diye ne oluruz? O hatalara düşmeriz. İşte tarihin faydası budur. Tarihin nedir faydası? Budur. Tarih niye olmuştur? Ta hataları yapmayasın. Onun için Allah subhanahu teala diyor nehnu nekussu aleyke ehsenel kasas. Allah Teala Resulullah'a diyor biz senin için en güzel kıssaları anlatırız. En güzel kıssaları tarihte peygamberlerin kıssasıdır. Namrut'tur, Fıran'dır bunlar kıssaları nedir? Bunlar tarihin çöplüğündedirler. Ama allah Teala bunları içine anlattı. Çünkü o peygamberlerden dolayı bizde de imtihan alalım. Ders, tarih derstir. Her çeşit tarihten ders alsaydı tarih dikkat etmezdir. Evet. Şimdi dördüncü fitne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan haber vermiştir. O da nedir? Sıffin vakiası. Sıffin vakiası nedir? Bir tarihçe bakalım buna. Şimdi biz dedik Hazret Ali Medine'den çıktı halife olduktan sonra Hazret Osman'ın ölümünden sonra Cemel Savaşı oldu. Cemel vakası oldu. Sahabelerden o da hatalı bir anlaşmanın bir taraf sahabe Hazret Ayşe, Talha, Zübeyir radıyallahu anh'ın çıkmışlar ne için? He? İnsanların arasında sulh yapsınlar. Hazret Osman'ı öldürenler 2000 kusuruydular. Yani hepsi öldürmediler ama bu nedir? Çibin ayaklanmışlar, Medine'yi işgal altına almışlardı. Bunların da aşiretleri, kabiletleri var. Hazret Ali de Hazret Osman'ın ani kısasını yapamayız diyor. Çünkü bunlar çibin tenden fazladır. Ordularımızda bile dağılmış. Bunu ayırt edemeyiz. Biz önce birlik beraberlik oluruz. Bütün vilayetler bana beyat versin. O zaman gözlü ordumuz olur. Ondan sonra biz ne yaparız? Bunları kısasa çeker. Hazret Ali'nin görüşü budur. Ehli sünne de bu görüşü racih etmiş demiş hak budur. Bazı ashab-ı kiram acele etmişler. Onlar da Cemel Savaşı'nda bitti onların dolayı. Kaldı kim? Hazret Muaviye radıyallahu anh. Hazret Muaviye diyor ben Ali e, Osman'ın amcasının oğluyum. Hanımı da Naile radıyallahu anha Hazret Osman için neyi gönderdi? Şeyi gönderdi. Hazret Osman'ın gömleğini gönderdi. Kanlı gömleğini. Naile'nin de parmakları kesilmiş kanlı gömleğe yapışmış. Bunu gönderdi. Hazret Muaviye de Şam'da bunu minbere çıkarttı. Bir Şam ayağa kalktı. Ehli Şam hepsi şey ayağa kalktı. 50 bin tane ağlıyor. Halife mazlum olarak ölmüştür. Heyecan. Ashab buradan savaş. Şimdi biz ne diyoruz? Ya böyle olmasaydı tenkit masanın arkasından kolaydır. 1400 sene sonra kolaydır. Ama o olayın içinde yaşamak farklıdır kardeşler. Bazen geliyorsun adama diyorsun kavga ettin. Niye kavga ettin? Sabretseydin. E sen bir de o başına aynen şey geçse sabredebilir misin? Yani musibenin içinde olmasan ahkam kesmek zordur. Ne demişler eskiler? E, e bekara kadın boşamak kolaydır. Çünkü insan yaşamadıkça müşküleyi ne oluyor? Zannediyor kolaydır. Ama mesele bildiğimiz gibi kolay değil. Heyecandır. Sahabeler kaynıyor. Her yer kaynıyor. Halife ölmüş. Bir de o zaman ne faks var, ne telefon var, ne şey var. Aylarca bir haber gidene kadar orası kaynıyor. O haber orada yer ediyor. Çünkü doğru haber gelene kadar şeytan orada işliyor. Bir ayda haber varıyor Medine'den Basra'ya, Enkufa'ya. O bir ayın içinde o haber ne diyor? Bizim bir saatte haber ne kadar fitneye yayıyor. Ondan sonra Hazret Ali Basra ehlini e, Cemel bittikten sonra vakası Basra ehlinde beyat aldı. Onlar da al vermeyenler tamamlandı. geldi Kufa'ya. Kufa ehli de onlar da beyat verdiler. Hazret Ali'ye bu da tamam. Mısır'da verdi. Yemen'de verdi. Ne kaldı? Irak'ta verdi. Ne kaldı? Şam kaldı. Azerbaycan verdi. Azerbaycan'da da vali geldi beyat etti şeyi e, halifeyi Hazret Ali. Kim kaldı? Bir Şam kaldı. Şam beyat etmiyor. Şam da velev bir Şam vilayetidir ama büyük bir vilayettir. Orduların yarısı oradadır. Ümmetin yarısı Şam'dadır. Ümmeti ikiye böl. Yemen, Irak, Arap Adası, Misir, Şam daha çoktur, daha ağırlıktır. Hazret Muaviye de diyor ben haklıyım. Ne diyor? Ben seni beyat ederim bir şartla. Önce diyor kısas katillerden ondan sonra ben seni beyat ederim. Aslında Hazret Ali Hazret Muaviye'den beyat istemedi. İstifasını istedi. Neden? Hazret Ali ilk geldiğinde valileri hepsini değiştirdi. Muaviye de dahil. Hepsi döndü vilayetten çıktılar. Hazret Muaviye hariç hepsi istifalarını ettiler. Başka yeniler atamandı, atandı yerlerine. Hazret Ali'nin yeni valileri. Hazret Muaviye dedi hayır. Ben şimdi gelsem beni bile öldürürler bunlar. Benim ordum var burada. Biz önce kısas yaparım. Ondan sonra ben seni beyat ederiz. Ondan sonra da ben Şam'ı sana teslim ederim. Geldi Hazret Ali Kufa'ya haber gönderdi kime? Hazret Muaviye. En büyük sahabeleri gönderdi. Sahabeler muhacir ansarlardan sahabeleri gönderdi neye? Gidin Muaviye'den yeniden anlaşın. Gittiler onlar orada. Hazret Muaviye ile görüşler. Hatta dediler ona ya sen niye böyle yapıyorsun? Hazreti Ali'ye sen dengi misin? Nasıl böyle? Yok. Ah, Hazret Muaviye dedi vallahi ben yemin ederim Allah'a Muaviye gibi faziletim olmaz. Şey Ali Hazret Ali gibi fazileti değilim. O benden İslam'da daha mekaneti var. Daha büyük adamdır. Daha evliyaullah'tır. Daha alimdir. Daha büyük zattır. Ama ben de şeyin valisiyim. Hazreti Osman'ın vilayet bendedir. Çünkü Nail'e Cöne'yi gönderirken dedi artık sen üstlen Hazreti Osman'ın kanını. Onun için Hazreti Muaviye de ben haklıyım, hakkımı isterim. Her şey hedefe kilitlendi. Hazreti Ali de diyor ben halifeyim dediğim olması lazım. Şeriat beni destekliyor. Hazreti Muaviye de ne diyor? Ben haklıyım çünkü benim kanım yerde kalmış. Allah tependen sorar bunu. Her çeşit iştihad edilir. İki tarafta da sahaba var. Burada da Umru bin As var, büyük sahabedir. Büyük sahabeler de var Şam'da. E Hazret Ali'den de sahabeler var. Bir kısım sahabeler de ne yaptılar? Dediler bu fitnedir. Cemel Savaşı'na bile girmediler. Çektiler gittiler dağın başına biz karışmıyoruz dedi. Kim Müslüman kavga yapsa biz karışmıyoruz. Ama ne zaman Müslümanlar çıktılar cihada düşmanın karşısına biz varız. Şimdi Sıffin Savaşı vakıası önemli bir vakıadır. Çünkü ümmette en hassas bir dönemde bu olmuştur. Hazreti Ömer kök salmış İslam tarihinde. Hazreti Osman futuhat her yere İslam yayılmış. Hazreti Ali devam edecek. Burada bir bu da nedir? Sebeiler. Yahudilerin onuyla Abdullah İbni Sebe demiştik. Onun oyunuyla bu karıştırmalar oluyor ortaya. Fitneyi ne yapıyorlar? Dozluyorlar. Şeyatinil cin vel ins. Cin vasvese yapar. İns de şeytan ins adamlarını gönderir. Abdullah bin Sebe vesaire cahil cuhaları sermaye olarak şeytan kullanır. Şimdi Hazret Ali Kufa'da yerleşti. Ondan sonra Kufa'da da Hazreti Ali mutavazidir. Böyüç Kasr-ül Ebyad varidir. Hazreti Ömer o kasrı sevmezdir. Farislerden kalmadır. Arapların eski krallarından kalmadır. Orada Hazreti Ali orada oturmadı. Gitti bir mutavazi evde oturdu. Çünkü bu Hazreti Ali'dir. Resulullah'ın telebesidir. Radıyallahu anhu. Ondan sonra gönderdi vufut, vafit gitti. Elçiler gitti. Anlaşamadılar. Ondan sonra Hazret Ali istişare etti. Dedi ben çıkıp onları itaat ettireceğim. Halifeyim. İtaat ettirmem lazım ki Şam'ı ondan sonra biz cihad devam etsin. Ümmeti İslam yayılması lazım. Bunu da mükellefiz. İsta' bima tu'mur. Gene biz yayalım İslamiyet'i. Gönderdiler Hazret Muaviye için. Hazret Muaviye her çeşit kendi rayim doğrudur, dönmüyor. O zaman istişare etti. Kufa camisinde Hazret Ali konuşma yaptı. İşte biz böyle çıkacağız bulara yen itaat ederler. Yani savaştan biz onları boyun eğdiririz ona. Kufa ehli Irak ehlidir. Bilirsiniz fitine Resulullah buradan diyor. Ne yaptılar? O dedi o öyle yapmasan bu dedi böyle cami karıştı. Halbuki ne demeleri lazım? Semi'na ve ta'na. Sen ne dersen o olur. Halifesin. Hazreti Ali orada la havle ve la kuvvete illa billah indi özel toplandı. Oğlu Hasan radıyallahu anh karşı çıktı. Baba dedi gitmeyelim. Kalarım bırakalım, bekleyelim, bakalım ne olur. Çünkü Hazreti Hasan'ın yapısı nedir? Sulhtir. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber vermiştir. Ondan sonra istişareden sonra karar alındı çıkılsın. Şam'a gidilsin isyan eden valiyi zordan itaate mecbur kılır. Halifedir. Şeri'te bu izni ona vermiştir Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali gitti Şam'a. Şam'a çıkarken Muaviye radıyallahu anh'ı duydu. Çıktı o da hutbe verdi. Dedi Ali ordusunu toplanmış bizim üzerimize geliyor. Ne diyorsanız o da dediler, onlar da dediler semi'na ve ta'na. Sen ne dersen biz onu yaparız. Şam ehli mülayimdir. Allah Resulü haber vermiştir. Irak ehli nedir? Hargaşalıdır. Bak bugün de öyledir. Irak'ta disiplin zordur. Haccet lazım, Saddam lazım. Disiplini sağlasın. Ama Şam ehli müsalimdir. Bak bugün de savaşları görüyorsunuz müsalimdir. Ama Allah zefer her zaman Şam'a vermiştir. Şam da ardül mahşer. Geleceğiz mi inşallah? Haşir, mahşer, kıyamet Şam'dan kopar. Peygamberler yeridir çünkü. Burada çıktılar. Hazret Ali nereden gitti? Furat Nehri'nin kıyısından gitti. Bir mevkiada orada yerleştiler. O da nedir? Sıffin. O yerin adı Sıffin'dir. Bugün de neresidir orası? Bugün de Suriye'dedir. Rukka. Rukka dedikleri şehir oradadır. Sıffinde onun altında bugün de oralardadır böyle. Derizur'un yukarısında biraz Halep'in bat, e, doğusunda orada yerleştiler. Hazret Muaviye de geldi ordusu orada yerleşti. Rivayetler burada muhteliftir. Hazret Ali'nin 70 bin, 90 bin, 100 bin, 120 bin diyenler var ordusu. Maviye'nin de 90, 80 böyle. Ama doğrusu doğru racih rivayetler Allah-u Alem Hazret Ali'nin 60 çünkü bu konuları zapt etmek zor idir o zaman. 60 Hazret 60 60 kusur Hazret Maviye'nin de 40 kusur bin Şam ehli. Bir de Iraklılar Hazreti Halife'nin vilayeti. Orada ne oldu? Savaş orada oldu işte. Tabi savaş olmadan önce Hazreti Ali yine gönderdi elçileri. Yine her çeşit dediğim dediktir diyor. Neden? Her çeşit hak benimlendir diyor. Bir ara şeytan işin içine girmiş. He? Allah böyle yazmış ki bu tarihleri hatta ibret olsun. Ondan sonra hatta bir suyun tabi bu tarih Sıffin Savaşı alimler diyorlar ne kadar acıysa o kadar da ak yüzü var işin içinde. Tarihimizin ak yüzüdür. Yani ak yüzü ni konuşarım acı tarafından önce. Teselli alalım. O da nedir? Sıffinde bir su var. Muaviye radıyallahu anh Umru bin As biliyorsunuz dahidir. Savaş dahisidir. Hemen gelir o suyu diğer biz içimize alalım. Irak ehlini Ali'nin ordusunu o sudan yararlanmasın. Bir fiil. Irak ordusu susuz kalır. Susuz kalsılar o zaman dönsüler. Savaş edemezler. Ondan sonra Hazreti Ali haber gönderir. Ya giderler ashablar diyorlar siz ne yapıyorsunuz ya? İster misiniz ümmeti Muhammed burada susuz ölsün? Siz burada su için o ümmeti Muhammed orada susuz ölsün. Karşı tarafta düşman yok ya. Kafir yok ya. Onlar da istişare kurallar. Bir kısmı diğer ol vermeyelim, bir kısmı diğer kasçılar, susuz dönsüler, bunlar bizi öldürecekler filan. Hazret Muaviye sahabedir celil bir sahabedir. O zaman der ki karar verir suyu müşterek kullanalım. Ashab-ı kiram diyor ki müşterek kullanırken o suyu savaş asnasında bile savaş durduğunda herkes şey gelir suyun başında içiyor, sohbet ediyorlar birbirleriyle. Anlatabildim mi? Çünkü bu çafçı kafirle Müslüman düşman değiller. Çi Müslüman arasına fitne düşmüştür. Evet. Bu da nedir? Tarihimizin ak yüzüdür. Öyle bir savaş olmamış. Sonra savaş bitiyor. Herkes şey birbirinin namazını kılıyor. Cenaze namazını. Enteresan bir şey. O, neden? Çünkü Müslümandılar. Rahmet peygamberin milletidir ama bir ara fitne girmiş ortaya. Ondan sonra savaş başlar. Bir rivayete göre salı günü, bir rivayete göre çarşamba günü başlar. Birinci gün çok insan ölür. Tabi bunun datayı çoktur. Sıffin Savaşı. Biz tarih dersi yapmıyoruz ki. Bunun datayı çoktur Sıffin Savaşı'nın. Birinci gün sabah filan kumandayla Hazret Ali çıkar, ikinci bu çıkar, üçüncü bu çıkar. Hazret Ali en sonunda kendisi çıkar. Ordunun başına. Hazret Muaviye de kendisi çıkar. Hazret Ali'nin karşısına. Üç gün sürer. Bir rivayette 6, 7, 8 gün sürmüş diyorlar. Ama racih olan 3 gün sürüyor savaş. Bir rivayette de 2,5 gün sürüyor. En son gün Hazret Ali'nin ordusu galip gelir. Neredeyse Hazret Muaviye'nin ordusunu, Şam ordusunu yok edecektir. Hemen tedarik ederler. Toplanırlar. Kriz masası kurulur. Hazret Muaviye diğer Ömrü bin As'a ne yapalım? Ömrü bin As radıyallahu anhu dahidir. Savaşçıdır. Bir sürü fütuhatı var. Şam'ı açmış. Filistin'i kendisi açmış. Mısır'ı açmış ve Mısır'dan sonra Afrika ülkelerine büyük bir sahabedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çok övmüş. Ne diyor? İnsanlar Müslüman oldu ve amene Umru. Ömer Umru da iman etti. Ne kadar övülmektir. Ondan sonra Umru bin As diyor ki artık biz Müslüman kan dökülmesin. Kan da çok döküldü. İçleri çizliyor, İki tarafında içi çizliyor. Müslüman kanı dökülüyor. Kan da çok döküldü. Şeytan girmesin, sevinmesin. Ne yapalım? Umru bin Az dedi biz Kur'an'ı kaldırır. Hazret Ali'nin ordusu karşısında Kur'an. Bizden sizin aranızda Kur'an-ı Kerim var. Ne demektir Kur'an-ı Kerim? Yani bizden sizin aranızda Kur'an var. Kur'an'ı hakem kılar. Bizden sizin aranızda Kur'an hakem. Ama en son gün neredeyse Hazret Ali'nin ordusu galip gelecektir. Kur'an ne oldu? Kur'an'ı kaldırdılar. Bu ne dediler? Hatta okların başına Kur'an'ı koydular. Bir rivayette büyük bir Kur'an bir çok kişi yedi sekiz on tane kaldırdılar Kur'an-ı Ne bu dediler? Dediler bizim arasında aranızda Kur'an var. Bu çözümü kanla değil Kur'an'la halledelim. Allah ne emretmişse ona dönelim. Bunlar ne diyorlar? Hazreti Osman'ın kanı yerdedir. Biz de Allah Teala kısas emretmiştir. O da diyor o zaman aramıza Kur'an'ı dönerim. Hazret Ali dediler bu diyor Kur'anı. o zaman dedi biz daha öyleyiz Kur'an'ı. Yani Allah'tan istediler Abdullah'tan geldi derler ya. Her iki tarafta kan dökülmesin diye Allah bir çıkış yolu verdi bunlara. O kadar sevindiler çi tarafta. O kadar sevindiler hemen indiler. Ondan sonra nasıl dönerim bir heyet kurdular. çi tarafta. Hazret Ali heyetin başına Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'u Hazret Muaviye de heyetin başına Umur bin As'ı koydu. Anlaşarım. Ne zaman? İki ay, üç ay sonra filan yerde görüşelim. Nerede? Dumbutul Cündül şeydedir. E, Tabuk tarafında bir günde şeyin cüneyindedir. Orada dediler görüşelim. Hemen hemen Ramazan ayında anlaştılar orada görüştüler. Üç ay sonra yani Sıffin'le. Hemen Hazret Ali inanmadılar. savaştırdı, Çekildi şeye. Kufa'ya. Hazret Maviye de çekildi. Şam. Dimeşka. Bu arada ölü kaçtır. Ölüde de çok rivayetler var. Yine mübalağadır. Cemal e, Cemel vakası gibi yine mübalağa olmuş ama e, rivayetlere göre 20 bin, 30 bin Müslüman öldürdü. Evet. İnşallah hepsini Allah Teala şehit kabul eder. Çünkü neden? Bunlar her çeşit istihadlidir. Yen bir ecir var, yen iki ecir var. Evet. Sıffın vakası bitti. Büyük bir hilaftır. Ümmetin içinde. Sıffin vakası bitti. Ondan sonra Hazret Ali döndü Kufa'ya. Şimdi burada bir parantez açalım. Ondan sonra buna da döneriz. Şimdi her fitnenin rahminden fitneler ürür. Dedik ya Hazret bu fitne nedir Sıffin? Nereden çıktı? Hazreti Osman'ın ölümü fitnesi. Birinci fitne. Cemel, Sıffin. Bir fitne de buradan ürüdü. O da nedir? Bir kısım grup inatçı, cahil, kendilerini bilmezler. Biz her şeyi biliriz. Biz de erkeğiz, biz de adamız, biz de okuyoruz. Bizim de ilmimiz var. Geldiler Hazreti Ali'ye dediler ki sen nasıl kabul ettin, hakem kılınsın. Niye? Dedi tabi. Hüküm Allah'ındır. Allah bize emir vermiş bunları öldürürüm. İtaat etmiyorlar. Sen nasıl kabul ettin? Hazret Ali dedi hayır. Biz dedi fitne çıkmasın diye, kan dökülmesin diye bu bir çıkış noktasıdır. Bunlar döndüler Kufa'ya Hazret Ali'yi tekfir etmeye başladılar. Dediler sen kafir oldun. Allah'ın hükmünü bıraktın insanın iki adamın hükmüne kaldın. Hazret Ali'yi tekfir ettiler. Hazret Muaviye'yi tekfir ettiler. Bunların da adları nedir? Hariciler. Bunlar da bir fitnedir tek başına. Bunu da önümüzdeki fitneler içinde bundan sonra okuruz o fitneyi. Bu parantezi burada kapatalım. Gelelim nereye? Üç ay sonra Hakemlik kurulda bu Musa ile şeyin arasında. Oturdular burada anlaştılar. Neyi anlaştılar? Hakem olarak anlaştılar. Bir madde yazdılar. Nasıl sulhül Hüdeybiye'de Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in arasında şey oldu, anlaşma oldu. Her çeşit anlaşmaya bağlı. Burada da bir anlaşma oldu. Abu Musa el-Eş'ari büyük bir sahabedir radıyallahu anh. Umru bin As da büyük bir sahabedir. Oturdular. Tabi heyette sahabeler de var. Oturdular. Bunlar bir anlaşma yaptılar. İşte bakalım mesela nereden kaynaklanmış bir heyet kuruldu. Bu anlaşmalara bağlılar. Ondan sonra bu anlaşma heyetler çalışmaya başlayacak. Anlaşma var tarih kitaplarımızda. Mevcuttur. 7-8 maddeden olmuştur. Özeti nedir? Yani heyet kurulacak, meseleye bakacak. Bu meseleleri nasıl ortaya bulaşırız? Bir, bir, her çeşit bir geri adım atsın vesaire bu türlü meseleler var işin içinde. Mesele bitti. Hazret Muaviye Şam'da, Hazret Ali burada. Hazret Ali halifedir tabi. Bütün yer üzeri onundur. Şam hariç. Hazret Ali de şu anda kan dökülmesin diye orta yolu kabul etti. Heyet bir karar versin. Çünkü kan dökülüyordu. İçler çizliyordu. Burada tabi hariciler çıktı. Haricilerden de Hazret Ali savaş etti. Onu biz inşallah önümüzde detaylı anlatırız. Hazret Ali tekfir ettiler, sahabeleri öldürdüler bir kısmını. Ondan sonra Hazreti Ali onlara mühlet verdir. Tartıştılardan anlaşmadılar. Savaş oldu. Hazreti Ali onları savaşta Nehraveyn savaşı oldu. Bir mevkada oldu Nehraveyn. Orada savaşta onlara garip geldi. Yok etti onları. Hazreti Ali Suffin'de ağlıyordu. Nehreven'de haricilerden yüzü gülerek kılıncını sallayıp onları öldürüyordu. Neden? Çünkü Sıffin Savaşı'nı Resulullah fitne demiştir. Nehreven Savaşı'nda Resulullah demiş müjde vermiş bunları öldürün demiş. Çünkü bunlar hariciler. O hariciye inşallah önümüzdeki derste detaylı açıyorlarız. Nehreven hariciler nereden çıktılar, nasıl çıktılar. Şimdi bu mesele böyle kaldı. Bu Sıffın Savaşı kaç senede oldu? Ee, 36 senesinde. Hicri. Bu mesele böyle gitti. Nehreven Savaşı oldu fe, filan gitti. Bunlar kaldılar böyle sürdü. 3-4 sene sürdü. Bir gün Nehreven Savaşı'nda bu hariciler bittiler. Üç tane harici Haricilerin de sıfatı nedir? Çok halisane, çok muhlisler. Resulullah haber veriyor. Siz kendinizi onların ibadeti yanında küçümsersiniz diyor. Kime diyor? Bize demiyor. Hayır. Biz kimiz ki? Ashab-ı kirama diyor. Ashab-ı kiram bu ümmetin örneğidir. Onların ibadeti o kadar sıkıdır, disiplinlidir. Ama başlarına yukarı çıkmaz. Neden? Çünkü sünnete göre değil. Resulullah'ın matoduna göre değil. Kendilerinden bir matod kurmuşlar. Üç tane harici Mekke'de, bak Mekke'de de toplanırlar Allah'ın evinde. Allah rızası için diyorlar. Bu ümmet niye bir ara toplanmadı? Maaviye Şam'da, Ali burada. Bu kafirlerin yüzünden. Üç tane kafir var. Bunları ortadan kaldırsak ümmet tek olur. Harici. Allah'ın evinde oturmuş. Ha? Kimi öldürecek? Üç kafir mi? Hırıklus mı? Kisra mı? Hayır. Ali bin Ebi Talib Resulullah'ın damadı amcasının oğlu ilk Müslüman olan çocuklardan. Hazret Muaviye Müminlerin dayısı, Resulullah'ın kayınçosu, he? vahiy katibi yazan, Ümr bin As, büyük sahabe, Resulullah diyor, insanlar Müslüman oldu, ömrü mümin oldu diyor. Direkt atladı iman seviyesine. Bu üçünü öldürsek diyorlar, ümmet rahatlar. Kalkıyorlar, bu üçünü ne yapıyorlar? öldür şey yapıyorlar. Öldürmeye çıkıyorlar. Her çeşit birisine gidiyor. Kufa'ya da gelen Abdurrahman bin Mulcim. Ettimimi. Geliyor Kufa camisine. Biri de Şam'a gidiyor. O birisi de Mısır'a gidiyor. Ömür bin As Mısır'da Hazret Muaviye Şam'da Hazret Ali şeydi. Ne yapıyorlar burada diyorlar? Hazret Ali'ye geliyor gece. Hazret Ali de camide şey yoktur. E, kurumaları yoktur. Mutavazi. Nübüvvet. Zaten Raşid halifedir. Sabah erken geliyor. İnsanları camide bazı yatanlar var. Fakir fukaraya gelmiş. Teheccüd namazı kılmış. Yukuya kalmış. Hadi kalkın kalkın azan okunacak. Uyatıyor. Abdurrahman bin Mulcin de camide uyumuş. Hatta bir rivayette karın üzerine uyumuş. Hazret Ali gelmiş demiş kalk. Ey kardeş demiş. Karın üzerine uyu ama bu bu uyumanın bu şekli Allah Teala sevmez. Ondan sonra hemen gaflet avlıyor Hazret Ali. He? Kılıncını da çıkartıp Hazret Ali Hazret Ali normal camisindedir, namazındadır. Hemen çıkıp karşına şak diye başına kılıncı indiriyor. Kılınç kafatasına giriyor Hazret Ali. Bir rivayette zordan çekiyor kılıncı. Bir rivayette çekmiyor. Kaçıyor. Kaçarken tabi Müslümanlar hemen onu yakalıyorlar. Hazret Ali düşüyor. Ondan sonra getiriyorlar onu eve. Kendine geliyor. Gözün açar açmaz. Müslümanlar namaz kıldı mı? Kılmadı. Ya emir el müminin. Gidin hemen kılın. Hele tam vakit kalmış tabi. Hemen namazı kılıp geliyorlar Hazreti Ali'nin yanına. Diyor ki kim beni öldürdü? Diyorlar Abdurrahman diye bir tenes. Getirin yanıma beni. Geliyor yanına Hazreti Ali'nin sen beni niye öldürdün? Ediyorsan seni öldürsem, seni öldürsem ümmet birleşir. Senin ölümünle Allah'a yakın düşüyorum. Orada ashab-ı kiram şey Hazret Ali'nin sahabeleri, oğlu, oğulları, amcaları, çocukları, sah sahabesi, Müslümanlar gözleri kan fışkırır. İstiyorlar parçalaslar onu tabi. Hazret Ali bunu anlıyor. Zulüm olmasın diye. Diyor ben yaşasam ben onun kısasını yaparım. Kılıçtan öldürdüm ben de kılıç öldürürüm. Ben yani affederim. Ama ben ölsem onu kılıçtan öldürün. Kısas budur tabi. Zulmetmeyin diyor. Bak ölüyor bile ona işkence vermeyin. Neyse o. Bana bir kılıç vurdu karşısına bir kılıçtan ölecek. Hazret Ali fazla kalmıyor. Ha bir de ne diyor Abdurrahman ona? Diyor 40 gün kılıncımı biledim. 40 günde zehire batırdım onu. Evet. Neyse Hazret Ali o sene 40 sene hicride vefat ediyor. Radıyallahu anhu arda. Ondan sonra Hazret Ali orada gömüyorlar kabri meselesinde böyük ihtilaf var ümmette. Hiç kimse bilmiyor Hazreti Ali'nin kabri nerede. Bir kısım rivayetle Medine'ye götürdü Hasan onu. Bir kısmı diyor Kufa da gömdü. Bir kısmı etrafında bir kısmı şu ana kadar Hazreti Ali'nin kabri kayboldu. Elhamdülillah. Allah demek ki bir hikmeti var bunda. Ama şu anda Necef'teki Hazreti Ali'nin kabri bunu Harun Reşit buldu. Rivayetlere göre bu Mughire'nin kabridir. Büyük bir başka sahabenin kabridir. Zannediyorlar Hazreti Ali'nin kabridir. Ama racih olan ehli sünnette Hazreti Ali'nin kabri değil. Evet. O diğerçisi gelir Hazret Muaviye'ye sabah namazında arkadan uğrar ama Hazret Muaviye'yi tam tutmaz kılıç. Yaralar onu. Ama Ondan sonra ilaçtan iyileşir Hazreti Muaviye ama e, çocuğu olmaz bir daha. O darbadan bir arıza olur onda. Ondan sonra çocuğu olmaz. Kurtarır. Ümrü'ye gelirken Ümrü bin As radıyallahu anh o gün hakkına şiddetli bir ishal olmuştur. Sabah namazına çıkmamış. Başkası çıkmış yerine o da tanımıyor. Çıkmış onun yerine imamlık yapıyor onu öldürür. Allah onların rahmet eylesin. Evet. Burada ne oldu? Bu da harici zihniyetidir. Buna geleceğiz inşallah. Burada mesele ne oldu? Bitti. Ondan sonra Hazret ümmet toparlandı Müslümanlar Kufa camisinde. Hazret Hasan'ı İmam Hazret Ali'nin oğlu Hasan İbni Ali'yi halife olarak seçtiler. Halife olarak seçtiler. Ama Şam nedir? Hala isyandadır. Dört seneye yakın Şam isyandadır. Dört senede ümmette cihad iptal olmuş. Ümmet cihad edemiyor. Davet yapamıyor. Neden? Hilaf var. Hilaf şerdir. Hazret Hasan yapısı nedir? Çok sulh, ılımsamak, hoşgörüye nedir? Yakındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun yapısından da haber vermiştir. Şimdi Hazret Hasan altı ay halife kalır. Ne yapar? Orduları hazırlar. Babasının projesini devam ettirsin. Hak projedir. Halifenin projesidir. Nedir? Bütünü beyat etmesi lazım. Teç halife olur. Çi halife olmaz. Çi halife değil. Bir de ne isyan olmaz etsin. Hilafetin içinde bir vilayet kurulmaz. Gerçek Hazret Muaviye vilayet de kurmamış. Sadece diyor ben kısas istiyorum. Ondan sonra Hazret Hasan orduyu hazırlar. Öyle bir ordu hazırlar ki bir rivayette 120 bin. Şam'a gidecek, bir de savaş olacak. Hazret Muaviye geldiler diyorlar, Hazret Hasan'ı halife seçtiler. Ordu da hazırlanmış, geliyorlar sana. Eyvah diye. Artık bizden sonra Müslümanların yetimine kim bakacak diye. Ah ne kadar akıl adamdır. Ya tüm bu savaş oldu şimdi olsun ama bu ölenlerin yetimlerine kim bakacak bunlara diye ümmette? Yetim çok olacaktır. Yine Ümrü bin As'tan otururlar, heyet kurallar Ne yapalım? Valla diğer Ümrü bin As diğer artık dediğin gibi bu iş savaştan çözülmüyor der. Ne yapalım? Derler ki biz Hasan'dan sulh isteyelim. Hasan mülayimdir. Resulullah da bundan haber vermiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Sulh isteyelim. O zaman Hazreti Muaviye de ordusuyla Hazreti Hasan'ı karşılarlar, çıkarlar. Şam'dan Irak'ın arasında birleşirler. Altı ay sonra. Hazreti Ali'nin vefatından altı ay sonra. Hazret Hasan böyle bakar ümmete. Tabi bunların gözlerinde yoktur. Hazret Ali'nin de gözünde yokuydu. Zordan onu hilafete verdiler. Hazret Osman da aynen. Hazret Ömer de kaçıyordu. Abu Bakır da kaçıyordu. Ama bunları allah Teala seçmiştir bu ümmeti. Ne yapsılar? Ayakta tutsular. İşte bu arada ne oldu? Hazret Hasan baktı güç Hazret Hasan'da. Muaviye'nin gücüne yetmez Hasan Hasan'a. Bütün ümmet yeter dediler ya. Ha? Ümmet tek olacaktır. Gidin Şam'ı zordan, kılıç zoruyla beyat alın, bitsin bu iş. Ama alabilir. Ama ne olur? Kaç bin tane ölür yine. Buna dayanamıyor Hazreti Hasan. Karşı tarafın kanı bizdendir. Cavur kanı değil, Muskof kanı değil. Müslümandır. Muhammedidir. Nasıl dökülsün bu Müslüman kanı? Hazret Hasan bunu yapamıyor işte. Neden? Çünkü bu haber verilmiş. Allah Hazret Hasan'ı bugünkü yaratmış. Ne der? Oturur Hazret Muaviye'den. Gönder arkasına. Otururlar. Ne istiyorsun? Ne istiyorum? Anlaşırlar. Hazret Hasan der ki biz bir şey istemiyoruz. Hilafet bizde, güç bizde. Ama kan dökülmesin. Ben halifelikten istifa ediyorum. İstifa değil. Yani ne diyorlar? Tenazül yani sineye çekiyorum. Hakkımı ne şey yapıyorum. Hakkımı vazgeçiyorum hakkımdan. Bulmadık ha. Çekiliyorum. Münazile ediyorum. Ben hakkımdan ferakat ediyorum. Hakkımı kan dökülmesin diye vazgeçiyorum. Tabi bu heyet tavırlıdır. Heyet hepsi Anlaştılar. Tebrik ettiler. Ne olacaktır dediler. Dedi Muaviye'ye hilafeti verelim. Çünkü Cüc'de, Şam'da güçlü. Hazret Muaviye'ye hilafeti verelim. O toparlasın ümmeti. Yeter ki kan dökülmez. Çünkü beş sene, dört sene oldu bu. Ne oldu? Hep devam ediyor. Burada verdi. Ondan sonra Müslümanlar bir sevindiler. Bir sevindiler. O seneye ne dediler? Amul cema'a. Bu sene dediler cemaat senesidir. Birle, birleş, birle, birleşmek, birleşmek senesidir. Birlik senesidir. Birleşiyoruz, birlendik. Amul cema'a dediler. Müslümanlar toplandı. Tek halifeler oldu. Kan bitti. Şam Irak'a, Irak Şam'a hepsi bitti. Ondan sonra 20 sene sürdü Hazreti Muaviye'nin hilafeti. O seneden başladı cihat. 20 senede İslamiyet tam mevara en nehreyn. Bugün de Ceyhun şeyi yani bu Özbekistan ta Tataristan'a kadar dayandı İslamiyet. Bu yandan da ta Afrika'ya ta dayandı Moritanya'ya kadar neredeyse. Afrika neredeyse hepsi Müslümanların eline geçti. Şey tarafından da Azerbaycan'dan tut Türkiye'nin bugündeki Türkiye'nin ta yani yarısından fazla Ankara çizgisinden tut böyle ta Hatay'a kadar Hazret Muaviye zamanında ne oldu? Yayıldı. Böyle İslam devleti 20 senede büyüdü. Evet. Bu da Sıffin Savaşı'dır. Sıffin vakası arkadaşlar böyle düştü. Eydir şimdi bu tarihçesini biz getirdik. Bu ben söylediğim şu anda ezbere tam tarih dersi değil bizim ama kısacası tarihten çok güzelce ezbere az ve öz ve doğrularını söyledi. Ama bir de gelelim tarih kitaplarımıza bakalım. Neler var neler. Hem de yeni tarihçiler değil eski tarih kitabımızda. Mesela İmam Tabari'nin tarih kitabında, İbni Esir'in, İbni Kesir'in bakıyorsun tarih kitaplarında bir sürü yanlış şeyler var. O yanlışları biz bir çınar attık. Neden? Hepsi batıldı. Tarihçiler mesela acaba İmam Tabari gibi bizim tarihte neyimizdir? Kaynağımızdır. E niye bunu zikretmiş? Demek ki aslı var. Hayır. Onlar tarihe alırlar olduğu gibi kimden rivayet etmişler bırakırlar artık Celen bu doğru bir senettir. Doğru değil başkaları fabrikaya sokar onu. Onlar ham maddeyi topluyorlar. Ayıranlar ayrıdır. E bizim alimler gelmiş hadisler gibi sahih ayrıdır, zayıf ayrıdır, mevzu ayrıdır. <clears throat> Anlatabildim İşte burada bir sürü yanlış şeyler var. Güncel tarihçiler de bunu yazmıştır. Tarihçiler de üç şekildir. Biri doğruyu yazar bizim anlattığımız gibi elhamdülillah. Adalet terazisiyle. Birisi müzürdür, düşmandır, hasuttur. Ne yazar? Yanlış şeyleri yazar. Bir ehli bid'atin tarihini yazar. Birisi de saftır. Tetkik etmeden her şeyi topluyor. Gece oduncusu gibi. Her eline geleni odun diye topluyor. O ne olur? Onda da iyi var, kötü var. Biz araştıran hakiki tarihçilerden almamız lazım. Ben Anlattığım bunlar nedir? Sıffin Savaşı'nın en zorlusudur. Mesela bir sürü hatalar var burada tarihte. Mesela tahkim meselesinde hakem kuruldu Hazret e, Ebu Musa el-Eş'ari'den Umru bin As. Orada ne diyorlar? İşte Umru bin As daha uyanıkıymış. Hazret e, Ebu Musa da safıymış. Haşa ve kafa. Öyle gösteriyor yeni yazarlar. Yani de Şia kaynaklı özellikle tarihçileri e, Abu Musa demiş önce insanların önünde biz ne yapalım? Önce anlaşmadan önce ben hali, sen Ali'yi hal'et yani hilafetten çıkar, düşür. Ben de Muaviye'yi ondan sonra oturup anlaşırız yerine yeni adamlar koyarız iş biter. Abu Musa da saftır. Hemen demiş tamam ben Ali'yi beyatinden çıktım. O da demiş ben de Muaviye'yi beyat kabul ettim. Öyle bir şey yani bu saçma bir şeydir. Bunu tarihçiler uzun uzun bunlar anlatmış. Bunlar batıl şeylerdir. Biz bunları hiç itibar etmiyoruz. Ve bunların yakınına da gelmiyoruz. Ve bunlar batıldır. Sahabeleri küçük düşürmektir. Şimdi biz bu dersi bitirmeden önce bazı önemli meseleler var burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ihtilaften dedi haber vermişti. Ne diyor bir rivayette? La takumu sa'atu hatta taktetile fi'etani azimetani yekunu beynehuma makteletun azimetun da'vahuma vahide. Diyor ki benim ümmetimde kıyametten önce ki azim, azim diyor. Yüce grubun, Müslüman grubun arasında büyük bir kital olur. Her ikisi de nin de davası aynen davadır. Gördük mü? Çizsin de davası aynendir. Hazreti Osman'ın kanı çizsi de Müslümandır. Resulullah haber vermiş. Demek ki bu fitne olacaktır. Sonra bunlar nedir? Çi tarafta Müslümandır. Ayet-i kerimede ne diyor? İn taifetani minel mu'minine kıtetelû. Çi mu'min taife aralarında savaş etti. Ettiler ne lavun? Fasluhu beynû. Sulh edin Eğer birisi birisine beğiyetse, bagilik yapsa, yani haksızsın, ben haklıyım, ısrar etse haklılıkta haksızdır. Allah diyor فَقَاتِلُ yebği. Bağini kital edin. İyidir. Ehl-i sünnetin görüşü nedir burada? Ehl-i sünnet icmaen diyorlar. Hak Hazreti Ali tarafında. Ehli Şam nedir? Beği etmişlerdir. Yanlış idiler. ehli sünnetin görüşü budur. Sahabelere gelirken sahabe üç, üçe bölünmüştür. Büyük sahabeler biz Bedrilerden bahsediyoruz. Sahabeler üçe bölünmüşler. Bir kısmı Hazret Ali ilendir. Bu hak halifedir. Ne dese olur biz onun peşinde gidiyoruz. Bunlar dedikçe doğru yoldur. İkinci kısmı Hazret Muaviye tarafındadırlar. Üçüncü kısmı bu fitnedir biz buna girmiyoruz. Bunda da büyük sahabeler var. Abdullah bin Umar, Sa'd bin Ebi Vakkas, Usame bin Zeyd radıyallahu anh büyük büyük sahabeler bu fitnedir dediler. Biz bu çi Müslümana kılınç kalkmaz dediler. Hangisi doğrudur burada? Burada ehl sünnet hak dediler Hazreti Ali tarafındadır. Ama yanlış taraf kimdir? Hazreti Muaviye tarafıdır. Neden? Çünkü Ammar İbni Yasir 93 yaşındaydı Hazreti Ali'nin ile savaşıyordu. Ammar İbni Yasir nerede öldü? Sıffin Savaşı'nda öldü. Ölürken Hazret Muaviye'den Ömr bin As anladılar yanlıştılar kendileri. Ne dedi Resulullah? Tekfiluka fi'etun bagiye seni bagi fi'e öldürür. O zaman Şam ehlinin şeyi kırıldı. Ha dediler. Resulullah haber vermiş. Seni bagi taraf öldürür. Yemedi düşman öldürür. Kafir öldürür. Musulmanlardaki bagi seni öldürür. Bu türlü meseleler nedir? Ehl-i sünnetin racih olan görüşü Hazret Ali Hak tarafıdır. Ve Muaviye nedir? Bagi tarafı. Yanlıştır. Ama bir şey daha var burada. Araştırıcı alimler diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verirken de bir rivayette demiş ki e, Müslümanlar savaş ederken he, bir rivayette Müslüm'de bir rivayet var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, diyor ki ذكر قوما يكونون في أمتي يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق benim ümmetimden bir kısımları çıkar görüntülerinden, simalarından, mumayyez alametlerinden kel tıraş olurlar. Haricileri vasfediyor. ne diyor Hariciler hakkında? Diyor ki hum şerrul halki insanların en şerlisidir. Yaktuluhum ednet taifeteyni ilel hakki. Onları da kim öldürür? Hakka yakın olan taife. Ki taifenin en yakın olandır. Alimler diyorlar ki Hazret Ali velev ki hakkı, haklidir ama hakka yakın Asıl savaş olmamalıdır. Hangi taraf daha haklıydı? O sahabeler haklıydılar, kılıcı kaldırmadılar. Tabi bu iştihattır. Bunun her üç tarafı da kalanları ve ölenleri Allah'ın rahmetindedir. Çünkü müçtehitler Allah subhanahu teala bunları ne yapar? Hatalarını da affeder. Ehli sünnetin itikadı ashab-ı kiramın arasında hilafe biz girmeriz. Çin kaldırmarız. Detayına bile girmek istemeriz. Hazret Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhu büyük halifedir o da. Hatta bazı adam, bazı alimlerle beşinci Raşid halifedir. O kadar adaletlidir. Dediler ona ne dersen ihtilaf dedi. O Allah Teala kılınçlarımızı onların kanından kurudu. Biz onların döneminde yaşamıyoruz. Biz de dilimizi kururuz ona. Onun için biz ehl-i sünnet icmaen, ittifakan ne almıştır? Biz bu ihtilafe girmeliyiz. Bu ihtilafte biz yokuz. Hiç girmeriz, detay etmeriz, tercih etmeriz. O nedir, bu nedir? Allah'a kalmış emirler. Onun için büyük imamlar hiçbirisi ihtilaf meselesinde yemsikun tutardılar ağızlarını. Girmeriz. Doğrusu da budur. Hiç girmeriz. Ama araştıramıyorsan alimler diyorlar hak tarafı savaş olmaması lazım. Hazret Hasan de bunun neyidir? Sembolüydür işte. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bir gün Hazret Hasan'ı minberde kucağına çıkartmış. Ne der? Der inne ibni hâzâ seyyidun. Benim bu oğlum seyyittir yani efendidir. Ve leallallâha en yusliha bihi beyne fi'eteyni minel muslimi. Allah Teala de bir gün olur bunun eliyle ki büyük Müslümanın arasını ne yapar? İslah eder. Oldu mu? Oldu. Onun için sulh hayr Her mahal sulh hayırdır. Bir gün bu hariciler var ya geldiler Hazret Hasan'a ne dediler? Bitti. Teslim etti. Camide oturmuş Hazreti Hasan. Bir tanesi geldi dedi. Esselamu aleyke ya mudillel mümini muslimin. Yani emiril muslimin yerine ne diyor ona? Emiril müminin yerine ya mudillel mümin. Müminleri zelil kılana selam olsun diyor. Hazreti Hasan lan sen nasıl bela dersin? getir bunu atın içeriye demedi. Cücü de var. Ne dedi? Ya kardeşim dedi öyle değil. Ben kan dökülmesin. Müslümanın kanı dökülmesin bunu böyle dedim. Kimden öğrenmiş bunu? Dedesinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Safiye ile yürüyordu ne dedi? He? Ya filan dedi bu benim hanımım Safiye'dir. Şüpheti üzerine atacaksın. Açıklayacaksın. Vabalini o alır senin. Her şeyi biz apaçık konuşacağız. Cahilden cahilin seviyesine ineceğiz. İşte Hazret Hasan. Sulhün sembolüdür. Onun için Hazret Ali'ye diyor, Hazret Hasan diyordu, babacım diyordu. Şam'a çıkmayalım. Bırak biraz bir ortasını buluruz. Yeter ki kital olmasın. Hazret Ali bile Suffin'de, Suffin savaşında elini yüzüne koyuyordu diyor. Böyle sakalını tutardı, çekerdi Hazret Ali sakalını. Bilseydim bu günler var hiçbir adım atmazdım derdi. Hasan edermiş. Keşke Hasan baban 20 sene önce ölseydir derdi. Bu Hasan rivayet ediyor senedi sahihine. Hasan keşke baban 20 sene önce ölseydi bu günleri görmeseydi. Mümin kanı dökülüyor çünkü. Müslüman kanı dökülüyor. Demek ki sulh nedir her zaman hayırdır. Onu da Allah kime nasip etmiştir? Müslümanlar birbirle gördük suyun başında birbirleriyle paslaşıyorlar. Birbirlerinin cenazesini kuruyorlar. Hazret Ali savaş bitenden sonra hemen çekip gitmedi Süffin'e. Ölüleri gömdüler. Gitti kabirlere hepsine ona rahmet okudu, ona dua etti. Hepsi birbirlerindendir. Üzüldü kim ölü filan filan ağladı. Sabahlara kadar diyor ağlardır diyor. Neden? Çünkü ihtilaf nedir? Toplumda olacaktır. Bir toplum şeytana uydu, aralarında ihtilaf çıkar. Bak birinci kuşakta ihtilaf yok uydu. Abu Bakır zamanında yarım ada ayaklandı. Az halif sahabeler Medine'de ama yakıp araydılar. Ne oldu? Galip geldiler. Hazreti Ömer 10 senede ne yaptı? Ümmeti yaydı. Çin imparatorluğu çöktürdü. Hazreti Osman keza ama ne zaman hilaf girdi cahil cuhala vasıtasıyla ümmet bak gördün mü zayıf oldu. Raşid halife bile bunların hakkından gelmedi. Hazret Ali'den alay ederdiler camide. Neden? Kendilerini bilmiyorlar. İşte harici zihniyeti budur. Kendilerini bilmezler. Hazret Ali ile alay ediyorlar. Sen he diyorlar sen dinini sattın adamlara. Geleceğiz onlara inşallah önümüzdeki derste. Ama Hazret Ali bak bunların seviyesi. Bir gün bir tanesi geldi. Ya emiril müminin dedi. Niye Abu Bakır Ümer zamanında ümmet yakparaydır? Bugün de senin zamanında ümmet darmadağın oldu. Ne cihad var, e, ne birlik var, kan dökülüyor. Diğer bilirsin neden? Çünkü Abu Bakır'dan Ümer'in askerleri ben, biz, bizim gibi insanlarıydı. Benim de askerlerim senin gibi insanlardır. Cahil cuhale. Şam ehli öyle değildir ama. Şam ehli yakparaydır. İtaatçidir. Irak ehli meşakkattır. Irak ehli Hazreti Hüseyin'i de öldürdüler. Fitne min huna. Fitne buradan çıkar dedi. El fitnetu min huna. Fitne doğudan gelir. Irak da doğudur Medine'nin doğusu. Evet. Asıl da çok dersler var sıffinde ama yani özetçesi budur. Bunun haricinde bu ana çizgileriyle dedikçe çok uydurmasyon kısaslar var. Onlara biz itibar etmiyoruz. Önemli olan budur. Bir de bir şey var dersi bitirmeden önce. Sahabelerin birçoku hele büyük sahabeler bu fitneye ne Cemel vakasına ne sıffine karışmadılar. Hasan Basri büyük tabi, diyor vallahi Çi savaşta da Bedrilerden beş tane altı tane yok idi. Bedri sahabe biliyorsunuz büyük sahabeler. Bedir savaşına katılan sahabeler bu fitneye altı tane girmedi. İmamlar rivayet ediyor. İbn Kesir'dir, Abdurrazzak Musannaf'ında diyor fitne olduğunda Cemel vakasıyla Sıffin fitnesinde sahabeler on binler iyidir. İçine yüz sahabe yokuydur iki tarafta da. Bir rivayette 30 sahabe yokuydur. Hem Hazret Ali'nin tarafında hem Hazret Muaviye tarafında. Bir de ne derler fitnelerden, şeyden e, o önemli meselelerden birisi. Diyorlar Hazret Muaviye kendisine hilafet kavgası yapıyor. Halbuki hiç ilakası yok idi. Hazret Muaviye Hazret Hasan'ın yanına geldiği ana kadar aklından bile halifelik geçmemiştir. Nasıl olur hilafet Hazret Muaviye gelir? Hazret Muaviye'den çok büyük sahabeler var. Aklından bile geçmemiştir. Neden? Çünkü onun davası ayrıydı. Ama ehli düşman, şeytan adamları işte buradan ne yapıyorlar? İşte Emeviler, Emeviler hilafetine girmişler. İslam'dan önceye kadar götürürler. Beni Abdülmenaf'tan Beni Abdüşşems. Beni Abdüşşems Emevilerdi. Beni Abdülmenaf Haşimilerdi. O eskiden bir savaş, o savaşı bile getirmişler, katıyorlar Abu Sufyan'a radıyallahu anh ona kadar. Hazreti Muaviye'nin babası. Ama Hazret Muaviye'de böyle bir şey yok idi. Delil de nedir? Delil de Hazret Muaviye'yi demek ki Allah Teala tarihini levh-i mahfuzda böyle yazmıştır. Ne yazmıştır? Büyük adamsın. 20 sene İslamiyat en istikrar zamanıdır. Hazret şeyin e, Muaviye zamanında. Onun için sahabeler ve tarihçiler ve bütün alimler icmaen dediler adil kraldır. Mülktür. Resulullah dedi Attus sene hilafe olur ondan sonra adaletli mülk olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Adaletli mülk nedir? En başında Hazreti Muaviye'dir. 20 sene adalet saçıldı orada. Hiç kimse hilafetinde zulme uğramadı. İslamiyet yayıldı. Bütün sahabe ikram olundu. Hiç kimse zulme uğramadı. Hazreti Muaviye zamanında. Çok hakimidir, dahidir. Kralların, İslam kralların tarih her ümmet kralını getirse dahisin biz de Muaviye'yi getiririz alimlerimiz diyor. Evet. Allah hepsinden razı olsun. Hepsini rahmet etsin, mağfiret etsin. Bizi de onlara ilhak etsin. Bizi de bu fitnecilerin, özellikle rafizi Şiilerin şerrinden bizi korusun. Bunlar şerdiler. Ümmette şerdiler. Bin kusur senedir bak, ta Hazreti Osman zamanından çıkmıştır. 1400 seneye yakındır. Bunlar şerdiler. Bunların da ağaları, babaları şeytanın oğlu Abdullah bin Sebet. Yahudidir. Şia dini de zaten Yahudi kurmuştur çok aralarında Yahudilerden Şiilerin benzerlik var. İtikad meselesi. Allah bizi bunların şerrinden korusun. Bunları oyuna getirmesin. Ne zaman Humayni laneti İran'a geldi, İran devletini kurdular, İran Cumhuriyeti'ni, o günden ehli sünnet fitnesi bak ne oluyor? Bugün de de işte Irak zaten onların vilayeti. Ee, Suriye e, görürsünüz kan gövdeyi götürmüş. Hala Beşşar Asad kimyasaldan bize vereceğiz. İran yüzünden Yemen'i karıştırdı. Ta her yeri Lübnan her yeri karışıyor. İran şerdir. Osmanlı Devleti'ni de İran çöktürmüştür. Baktaşları da İran sokmuştur şeye. Her şeyi Osmanlı Devleti'ni çöksürsün diye kanunini kim çektirdi Viyana'dan? Avrupa'ya gidecektir. İtalya'yı İtalya'yı fethedecektir kanuni. Kanuni Resulullah'ın ikinci müjdesini istiyordu. Dedem Fatih birinci müjdeyi aldı ben de ki Romya'yı açarım. Romya nedir? Roma. Roma bugün de Vatikan'ı açacaktı. Resulullah müjde vermiş Vatikan da açılır. Onu da oraya hedefe ama bırakmadılar. İranlılar geldi Bağdat'ı işgal etti. Hazreti Ebu Hanife'nin Hazreti Abdülkadir Geylani'nin mescidini, kabrini at ahırı yaptılar. Bu yetişirken şeye, kanuniye Dayanamadı. Çekti ordusunu gitti. O zaman da bugün de ordu ta Viyana'dan Bağdat'a geçsin kaç ay ister? O zaman kaç sene ister? Az mı bu orduyu buradan hareket etmek oraya? İşte gitti. Ama adam yine döndü. Orada da öldü. Allah rahmet eylesin. Bizi de olar gibi, olar gibi dedelerimizi hakkıyla torun etsin. Ve ümmeti inşallah meclini yerine getiririz. Fitneden de bizi uzak tutsun. والحمد لله رب العالمين